Sveiki, mėlyje Avilio klausytojai, su jumis Audrys Antanaitis. Laidą remia spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Lietuva išgyvena ne pačius geriausius laikus. Europos Sąjungai iškilo grėsmė subirėti. Pasaulis kryvuliuoja vis sunkiau susidorodama su didėjančiomis problemomis. Neatsakytų klausimų vis daugėja. Vienas iš jų - kada pasibaigs didžioji ekonominė krizė. Nors galima ir suabejoti, ar teisingas šis klausimas. Nes kad krizė, aišku, bet kodėl ekonominė. Gal teisingiau būtų klausti, kada pasibaigs pasaulinė krizė. Mūsų avilyje Dūzgė, nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Rolandas Paulauskas. Labadiena, Rolandai. Labadiena visiems. Kada pasibaigs pasaulinė krizė? <laughs> Kada žmonės pradės gyventi pagal tiek, kiek uždirba. Mhm. Šiaip, sakykime, problemos pasaulyje jos visada buvo ir bus. Pasaulis yra stumiamas problemų į priekį, jeigu šnekėti ne apie ekonomiką. Bet jeigu kalbėti tik apie ekonomiką, tai jeigu tu gyveni ne pagal išgalės, ne pagal savo kišenę, o aš čia vienam pokalbį sakiau, kad šiandieną tas auksinis milijardas gyvena net ne pagal dešimt kišenių. Tai natūralu, kad krizė yra, jinai negalėjo nebūti, bet yra ir kitų fundamentalesnių problemų dar, mhm. jeigu jau taip klausimą keli. Aš dar vieną dalyką tai norėčiau patikslinti. Rolandai, ar galvoji, kad vis dėlto pasaulis gyvena ne pagal kišenę, ne pagal tiek, kiek uždirba? Iš tikrųjų, dalis Gerai. gyvena pagal dešimt kišenių, bet dalis negauna to, ką reikia, Supradau. nes galbūt tai nueina į tas dešimt kišenių. Pasaulio mastu viskas gerai. Tai va yra viena iš problemų, bet tai jinai yra amžina. Disproporcija pajamom, pajamose ir išlaidose. Na, tai yra tūkstančių metų klausimas, e, dėl jo kyla revoliucijos, bet čia matyti yra neįsprendžiama problema. Mhm. Tai jau yra, nu, kaip pasakyti, pačio žmogaus prigimties, yra nelygus potencialai. Ir yra toks geras posakis, sako, valstybė yra skirta nepadaryti rojų žemiai, o kad pragaro nebūtų. Mhm. Teisingai. Nes jeigu valstybė nesikiša reikiamų mastų, Tai gyvenimas tampa pragaru, kuriame visada gudrieji ir stipresnieji paspaudžia po savimi tuos paprastesnius ir silpnesnius, o jų visada yra daugiau. Bet čia yra problema amžina tūkstančiams metų į priekį. Bet jeigu mes šnekėsim apie tą gyvenimą ne pagal kišenę, duodu keletą pavyzdžių. Prašom, nes klausimas, kas šiandien tada? Be, žiūrėkit, taip. bet kalbam tada apie piniginę pusę taip. krizės. Mhm. Galbūt daugelis nusteps klausytojų, bet praktiškai nei viena Europos valstybė šiandieną negyvena pagal tai, kiek uždirba. Beveik visų Europos valstybių biudžetai yra deficitiniai jaudry. Tame tarpe ir Vokietijos, ir Prancūzijos, ir Italijos, ir Ispanijos. Pliusinis biudžeto de, deficitas, tai yra pliusinis biudžetas yra Norvegijoje, Suomijoje ir Beros Olandijoje. Gal dar aš kažką užmiršau. Bet praktiškai visos didžiosios valstybės turi neigiamą biudžetą. Ir tai yra metai iš metų audry. Maža to, maža to. E, užsienio prekybos balansas Europos šalių irgi yra neigiamas. Tai klausimas, iš ko jūs tada gyvena? Va, tuo mes prie to prieisim. Uh mhm. -huh. Jis yra neigiamas daugelį metų, audry. O Lietuvos, pavyzdžiui, užsienio prekybos balansas neigiamas yra visus 20 metų. Pasižiūrėkit lenteles visi. Mes kiekvienais metais daugiau nuperkam, negu parduodam. Pa, o vienintelė Vokietija dar išlaikius yra eksporto pajėgumus, leidžiančius daugiau eksportuoti, negu importuoti. Vokietija tik tai. Tai jos ekonomika gali bet dar net, sveikesnė būti. Jo, kažkas. bet net ir Vokietijos šiandieną skola valstybės, valstybės skola, yra 2 trilijonai eurų. Ir biudžetas yra... Biudžetas neigiamas ir skola 2 trilijonai eurų. Tai dabar klausytojai, atsakykit patys savo. Kaip galima atiduoti 2 trilijonus skolos, jeigu tu niekada neuždirbi daugiau, ar ne? Mhm. Tai iš ko tu atiduosi? Jo, iš taip, iš ko tu atiduosi? Paimkime jungtinių valstijų reikalus. Praeitų metų jungtinių valstijų biudžetas išlaidos 3,5 trilijono, surinko patys mokesčių 2 trilijonus pusantro trilijono, maždaug aš tą apvalinu skaičius, pusantro trilijono jie pasiskolino. Ir taip metai po metų. Metai po metų. Metai po metų. Kyla klausimas, kasgi jiems skolina. Taip, tas klausimas kyla. Skolina Kinija, Kinija skolina Japonija, perka jų vertybinius popierius. Atkreipkite dėmesį, kada Japonijoje kyla ta žemės drebėjimas praeitais metais, Tuoj pat vienas Amerikos pareigūnas išėjo į televizijos ekraną ir pasakė, Japonija yra labai turtinga šalis, jinai neparduos Amerikos vertybinių popierių, kad dabar tas savo problemas dėl žemės drebėjimas spręstų. Kas, ką tai reiškia? Tai reiškia, buvo pasakyta Japonijai, nedrysk Nes... atsiimti tuos pinigus, kuriuos mums sumokėjai kažkada. Nes jeigu jie tą pradėtų Japonai, sugriūtų tą piramidę skolų. Branti kaip yra? Čia yra piramidė. Dabar yra dar kita, jeigu apie jungtinės valstijas prakalbėjom. E, jeigu niekas neperka jų vertybinių popierių, ką daro tada šiandieną jungtinės valstijos? Jų centrinis bankas arba federalinis rezervas, kuris iš esmės yra privati kontora, tą irgi reikia žinoti. Nuo 1913 metų tai yra tokia pusiau privati kontora. Tai yra 12 bankų konglomeratas, kuris yra vadinamas centriniu banku. Ir jis emituoja šiandieną dolerius. Tai kada neužtenka biudžeto skylėms uždangstyt užsienio pirkėjų, tai tada perka tas vyriausybinius popierius tas centrinis bankas. Patys iš savęs perkam. Ir, Be, ir, ir popieriniais pinigais viską dengia. Maža to, net ne popieriniais, tai yra mygtukas kompiuterė. Bet dar daugiau aš jums pasakysiu. Kada 8-7 metais kilo ta krizė didžioji, e, susijusi su bankais jungtinių valstijų. Vat nesenai paaiškėjo koks dalykas. E, šimtą metų šitas federalinis rezervas jo veikia beveik. Niekada nebuvo darytas auditas. Ir kada prasidėjo šitie visi reiškiniai kriziniai, atsirado žmonių kongrese, jungtinėse valstijose, kurie pareikalavo tą auditą padaryti. Buvo baisus pasipriešinimas. Galų gale jie ten vis tik tą auditą pasidarė. Ir šiandien audry po visą pasaulį vaikšto nu, viena iš pačių didžiausių sensacijų ekonominių. Kokia? Jie rado, kad e, šitas federalinis rezervas nuo 7 iki 10 metų išspausdino 16 trilijonų dolerių ir išdalino jos pasaulio bankams. Ir yra tų bankų sąrašas, Ir tai yra ne tik jungtinių valstybių bankai, tai yra ir Vokietijos bankai, ir Italijos, ir Šveicarijos, ir taip toliau. Taigi, taip sakant, Jie nuėjo iš viso, nu, jau tokiu keliu, kuriuo prieš 20 metų, jeigu man pačiam kas būtų pasakojęs, aš būčiau netikėjęs, kad taip gali Dar būti. Dar reikėjo sąžinės turi tai padaryti, nu, ne? Sąžinės jau kita šneka visai. Mm, mm. Paprasčiausiai, prieš 20 metų, nu, aš asmeniškai tuo metu būčiau nepatikėjęs, kad tokie dalykai galimi iš viso. Ir atkreipkite dėmesį, čia truputėlį šalį dabar. Kaip mes mažai keliam klausimų susijusių su pinigo atsiradimu? Iš kur atsiranda pinigas? Kas jis spausdina? Kiek jis turi teisės jis spausdinti? Kokiomis apimtimis? O juk jisai lemia visų mūsų gyvenime, na, nu, taip, pagrindas, ar ne? Bet mes 20 metų sakom, mes Lietuvoje litų negalim spausdinti daugiau negu yra ten BVP ar dar kažkas, ar dar kažkas. Ne, ne, ne, mes čia mes... pasakysiu, Aha. kame čia reikalas. Vat kur yra visas, visas įdomumas su tais pinigais, einant mm. toliau. Yra penkios rezervinės valiutos pasaulyje, vadinamos. Tai yra Šveicarijos frankas, Anglijos varas sterlingas, Japonijos jena, Europos centrinio banko euras ir jungtinių valstijų doleris. Ir vat šitų bankų pinigai emituoti ir yra laikomi tikrais pinigais. Visos kitos valiutos pasaulyje yra pririštos prie šitų valiutų. Ir gaunasi, kad va tokie kaip mes kaip lietuviai, kad gautume tą rezervinę valiutą, turim kažką realiai parduoti. Turim tikrus pinigus mokėti, arba tikras prekes duot. Mes duodam aktyvą. Arba savo darbo jėgą mhm, parduodam, taip, taip. arba kažkokią prekę, arba mhm. žemę Lietuvos, mhm. arba fabrikus kažkam. O jie paprasčiausiai iš tai 16 trilijonų išsidalino. Ir mums sumoka. Ir mums sumoka tos pinigus, supranti? Nu tai yra, nu, tai tada nėra ko stebėtis, kad taip gerai ten jie gyvena. O mes gyvensim visada taip, kaip gyvenam. Gerai, o tai kodėl tada šitas kažkas nesuveikė ir 2007-ais, kaip sakai, ar 8-ais, kaip oficialiai? Aš pasakysiu, pasakysiu, pasakysiu. Todėl, kad čia reikėtų pradėti truputį iš toliau. Žiūrėkit, 71 metais, kada pasi... neliko aukso standarto, doleris pasidarė prie nieko nepririštas. Nebėra atskaitos taškos, spausink kiek nori. O pagunda tai didelė. Na, aš manau. Pagunda tai didelė. Ir dabar žiūrėkit, at mes su tavim, tarkim, esam politikai. Balotiruojamės ten ir, ir taikomi... Amerikos politikai. Bet kur. Mm, gerai. Bet kur. Jungti, e, Europoje tas pats. Balotiruojame, sakykime, ir tampam premjerais. Mes rinkiminiai kampanijai kažką žaidėjom. Padidinsim pensijas, ten išmokas, ten da, vaikams ir motinam ir taip toliau. Mūsų išrinko truputėlį tų pinigų, va, tokių iš oro spausdinamo, emituoji ir išdalini. Mhm. Ir įvykdai pažadus. Ir įvykdai pažadus. Mhm. Ir žmonės gyvenat, o aš, ašgi būsiu valdžioje keturis metus ten, na, penkis ten. O po manęs ateis kitas. Tas kitas ateina jau mano sukurtą lygį. Jis jau turi žadėti dar daugiau. Ir tą daro tą patį. Tai jis, jis, jis žada dar daugiau, nes jis nori, kad jau dabar jį išrinktų, o ne mane. Jis žada dar daugiau. Jį išrinko, Jisai vėl prisiskolino tų pinigų, kadangi lengva jos iš oro gaminti buvo. Nuo 70 metų pasipylė vat, šitas toks nu, visiškai nekontroliuojamas iš esmės procesas. Mhm. Dar reikia vieną dalyką pridėti. Maždaug apie 70 metus e, valstybės pradėjo skolintis iš vadinamų pasaulio rinkų. Jeigu iki to laikotarpio, tai būdavo skolinamasi iš savo centrinių bankų daugiausiai. At beje, Lietuvoje Kubilius pasiskolino iš Vasiliausko praeitais metais, apie tai mažai mes šnekam, bet e, apie 200 milijonų litų Vasiliauskas nupirko už tiek vertybinių popierių iš Kubiliaus. Mhm. Tai... tai iš esmės irgi kaip ir emitavo 200 milijonų. Nes e, matyt, kubilius galvoja, kodėl šveicarai gali daryti, o aš to negaliu daryti, suprant. Tai va, bet taikim toliau. Reikia, nuo maždaug apie 70 metus vyriausybės pradėjo skolintis iš pasaulio rinkų, vadinasi, iš įvairių investicinių fondų, iš bankų ir taip toliau. Ir po, po truputėlį e, pinigų visa politika iš valstybių rankų perėjo prie bankų rankų. Bet šiandieną mesgi, vat, kaip aš ir sakiau, nebegali Kubilius pasiskolinti iš Vasiliausko. Draudžia pasaulio banko įstatymas, draudžia Europos Sąjungos sutartis tą daryti. Tu gali mhm. skolintis tik tais iš nevyriausybinio, iš tų ne, ne savo valstybės banko. Mhm. Ir po truputėlį va šitas klojosi, klojosi, dar vieną dalyką reikia pridėti, vadinamą reiganomiką. Daug kas atsimena tos žodžius, bet mažai kas supranta jos esmę. Reiganomikos esmė buvo kur? Jungtinės valstijos ir apskritai e, vakarų Europa buvo didžiuliai kriziai apie 80 metus. Mes tada čia gyvendami už geležinės uždangos nelabai šitą supratom. <laughs> Arba dar aš pasakysiu tokį jokingį dalyką. Ir kai dabar skaitai senus, senus bolševikinius straipsnius apie vakarų ekonomiką. Pūvančią ir griūvančią. Ne? Pasirodo, kad jeigu atmesi ideologiją, mhm. tai viską rašė teisingai. Mhm. Taip, kad ten maždaug 20 procentų sudaro ideologija, bet visa kita tai jie atspindėjo visiškai teisingai, tik mes tada netikėjom tuo. Nu, netikėjom. Mes netikėjom visiškai. Nes rašė, kad sovietų už ekonomiką super laikosi, kuri irgi buvo supūsi. Tai va, va, dėl to netikėjom. Nu, ne, mes netikėjom ir dėl to, ir dėl daugelio kitų mhm. priežasčių, bet iš esmės tai nebuvo šimto procentų mhm. melą. Mhm. Iš tikrųjų, apie 80 metus ten buvo didžiulė krizė. Ir tam tikra prasme tai krizė įsispręst padėjo Tarybų sąjungos žlugimas ir Kinijos rinkų atsiverimas. Bet čia šiek tiek kita tema. Bet per ekonomiką grįžkim e, norėdami išeiti iš tuometinės krizės, jie galvoja, kaip paspartinti vartojimą. Kada žmonės daugiau vartoja, tada ir gaminti reikia daugiau darbo vietos, mokesčiai tada renkami geriau. Kitaip sakant, reikia įsukti vartojimo mechanizmą. Kapitalizmas veikia tada, kai mes visi valgom, perkam ir, ten, ir sukasi tas, kaip voverė rate. Kol bėgi, tol tas ratas sukasi. Tik sustoji vartoti ir ratas pradeda stabdytis ir baigėsi visas progresas. Taupimas ir yra antivartojimas. Beje, be, mhm. taupimas ir antivartojimas. Ir dėl to buvo nutarta reikia mhm. palengvinti kreditų išdavimą. Mhm. Fiziniam asmenim, juridiniam asmenim, valstybių lygyje. Palengvinti. Ir va tada buvo sugalvotas tas mechanizmas, kad žmonės gyvens iš paskolų. Ir kas čia atsitiko? Vat paimkim tokį pavyzdį. Įsivaizduokit, kad jūs uždirba 2000 litų – Ir jūs įmat paskolą, kad pagerinti savo gyvenimo lygį, ar ne? Kažkur apie tūkstantį litų jums reikia, nu, būtinom sąnaudom. Maistas, ten rūbai, būto išlaikymas. Jums lieka tūkstantis litų, jūs, sakykime, dar pasiskolinot kažkiek pinigų ir mokat 200 litų palūkanų. Nu, nuo 1200, dar 800 liekam pramagų. Atėjo laikas jums sumokėti jau kūną pa, e, paskolos, ne procentus. Mhm. Jūs persikredituojat, Mhm. Ot ką dabar darys Lietuvos valstybė 11, 12 metais. Jis persikredituoja. Naują kreditą, kitaip tariant, paimtų. Jis, jinai, jinai skolinsis apie 10 milijardų litų mhm. šiais metais, iš kurių 6 milijardai eina tik skolos refinansavimui. Mes atiduodam vieną, paimam šitą ir dar prisidedam naują. Tai dabar eikim toliau va šito pavyzdžiu. Jūs persikreditavot, dar truputėlį prisidėjot, jau jūsų procentai yra ne 200 litų, o 400 litų. Dar 600 lieka jum. Bet po kažkurio laiko tokio kreditavimuose, jums tas tūkstantis nueis vienam procentų. Ir jau norėdami toliau išlaikyti tą patį mechanizmą, jūs turėsit mažinti savo išlaidas maistui, šildymui, jau tą tūkstantį. Bet ir, ir tai laikinai, nes paskui... Be, ne, tai be abejo, be, apie ką aš ir šneku. Bet jūs jau prieinat prie to tūkstančio, kuris jums būtinas, ar ne? Taip. Ir vat visas vakarų pasaulis ir priejo vat šitą tašką. Jie keliasdešimt metų vat šitaip skolinosi, skolinosi, augino tas skolas. Šiandienai nebesugeba aptarnauti pačios paskolos, jau nekalbant apie naują paskolą. Mhm. Tada dar vienas dalykas, Rolandai, kurį turėtum paaiškinti. E, Sakai, penkios e, tos e, fundamentinės valiutos. Rezervinės, rezervinės valiutos. valiutos frankas varas, jena euras doleris. Kam yra naudinga, mm, naudinga ar nenaudinga turėti? Pavyzdžiui, mes dengiame realią prekę, realią paslaugą, realią darbo jėgą. Tai mes lyg ir užgrūdinti esame. Kur, kur mūsų silpnoji vieta? Ar ta, kad mes gauname tiesiog popierėlį bet juk tam tikrą laiką už tą popierėlį mes irgi galime pirkti. Galim. Kada kas, kas pirmas vis dėlto užtrūksta? Ar, ar yra toks vakarų pasaulis, jeigu yra penkios šalis, kurios kitas gali melžti be abejo, savo valiutą? Be abejo, nėra tokio vieningo. Tai va būtent. Apie ką aš neka. Tai ko, Pas, nu, gerai, pažiūrėkim, pažiūrėkim pavyzdžiui į Graikijos ir Vokietijos pavyzdį. Mhm. Kodėl šiandieną vokiečiai taip suinteresuoti gelbėti graikus? Matyti, iki šiandien daug pinigų yra. Vienas dalykas, vaikui, vokiečių bankai ten turi daug pinigų, e, ne, nupirkę vertybinių popierių, mhm. bet yra dar fundamentalesnis Ko? priežastis. Vokiečiai gamina prekes, pavyzdžiui, savo BMW automobilius, ir kad graikas juos galėtų įpirkti, Jis turi iš kažkur gauti pinigų, jis tiek neuždirba. Graikijoje nėra jokios pramonės. Jis neturi resursų. Tada vokiečiai jam, ne vokiečiai, bet kadangi, nu kas yra Europos Sąjunga? Tai yra Vokietijos ir Prancūzijos kontroliuojamas darinys. Nu, turbūt jau dabar visi šitą mato. Na, akivaizdu. Tarp kitko, ar kas nors pastebėjo, kad pastarai pusmetį Europos Sąjungai vadovavo Lenkija? Na, jinai pirmininkavo šį, šį, šį pusmetį vat, pastarę iki naujų metų Europos Sąjungai. Kaip tik per visus šitos vat, krizinius reiškinius. O viską kas sprendė? Merkel ir Sarkozy. Vat. Merkaziolas tas vadinamas, suprantate? Vat jums pavyzdys. Tai ką aš noriu pasakyti. Reiškia, vokiečiai inspiruoja įvairiausiais būdais, kad graikai skolintųsi pinigus, tada jie perka jų pramonės gaminius, taip palaikydami vartojimą šitą gamybą Vokietijoje, darbo vietas ir pelnus. Taip kad vokiečiai savotiškai klampina graikus į skolas – ir palaiko pas save gamybą. Landai, nu, o tai kas būtų geriau, kad Graikija būtų leista bankrutuoti? Kaip tai atrodytų valstybės bankrotas? Taip, palauk, mes dar šiek tiek palikim tolimesniam. Tu klausi, kur kri krizės priežastis. Mhm, taip, tai va, aš taip, ir atsakau. Taip. Kas būtų geriau, jau čia svarstymas yra kitas. Na, nu, tai- Pirmiausia, reikia suprasti mechanizmą, kur atsidūrė Europą. Ir kada prieš keletą metų mes su tavim šnekėjome, aš atsiminęs, ne vieną kartą sakiau, krizė dar net neprasidėjo. Mhm. O čia visi jau šnekėjo, kad tai viskas, jau viskas įsisprendė ir taip toliau. Dėl to, kad tie žmonės matyt nesupranta mechanizmo. Iš kur ta krizė kilo? O juk visada reikia savęs klausti, ar nors vienas krizė pagimdęs reiškinys prapolė? Ir atsakymas bus, kad nei vienas neprapolė. O, tai tada kaip galima kalbėti mhm. apie krizės pabaigą, jinai dar rimtai neprasidėjo. Dar vieną dalyką paminėsiu. Ką daro šiandien Europos Sąjunga? Gelbėdama padėtį su jau su savo šalimis Graikija, ten Italija ir taip toliau. Prieš naujus metus Europos centrinis bankas atidarė kreditinę liniją maždaug trilijono dolerių vertės. Kiekvienas bankas gali pasiskolinti šiandieną iš Europos centrinio banko neribotą kiekį pinigų trim metam už vieną procentą. Dabar žiūrėk, dabar žiūrėk, kas gaunasi. Aiškiai, Europos bankas iš oro vėl pagamina trilijoną dolerių, nu šiuo atveju eurų, 700 milijonų eurų, jeigu taip eurų, milijardų eurų skaičiuot, Jis skolina už 1 procentą bankams, kurie nori, o bankai perskolins kubilių už 6-7. Nes mes tiesiai iš Europos bankų Mes negalim, negalim draudžia. Mhm. Tai palauk, bet tai yra vienas dalykas. O kodėl tada mes negalim skolintis iš to Vasiliausko, tu man pasakyk? Todėl, kad draudžia Europos Sąjungos. Draudžia, taip draudžia pasaulio. Aš suprantu visas problemas, kurie dabar e, pradėjo šaukt, ką jis šneka. Mhm. Aš suprantu, kad čia yra visada balanso klausimas. Bet dabar žiūrėk, kas gaunasi. Klausiu, kodėl nustatyta tokia tvarka? Tam ne? Taip. Kam jinai naudinga? Jinai naudinga tiems, kurie kontroliuoja tas, tas emisijas pagrindinė. O, o jas kontroliuoja, kaip aš sakiau, federalinis rezervas tai yra 12 bankų, privačių, ir taip toliau. Ir dabar e, visas šitas krizės gelbėjimas buvo nukreiptas į ką? Į bankų gelbėjimą. Į bankų. Bet klausimas, kodėl tie bankai, turėdami visus vertus savo rankose, įkliuvo į tokią tada situaciją? Aš pa pačioj pradžioj bandžiau paaiškinti. Mm -hmm pats mechanizmas, kada niekas nekontroliuoja pinigų emisijos, mhm. nu tu tave tiesiog skatina spausint, mhm. spausint, spausint, tarp kitko reikia dar... Godumas, kitaip tariant, Taip, čia reikia dar vieną dalyką pridėti. Per pastarosius keliasdešimt metų, mhm. e, sakykime, jeigu paimsime bendrą pelną, kurį sukuria gamyba, ar ne, tai tame bendrame pelne pelnas iš gamybos susitraukia jis jau yra mažiau 50 procentų. O plėtėsi pelnas gaunamas iš finansinių rinkų, iš spekulacijų finansinių. Kitaip sakant, gamyba nebetenka reikšmės, visi e, yra leidžiami įvairiausi vertybiniai popieriai, ten derivatyvai. Bet viskas, tai vadin... oras yra. viskas yra oras, bet ten mhm. uždirbami yra didžiuliai pinigai, mhm. bet jie nieko nesukuria. Jie sukuria tik tokius kažkokius fantomus. Bet po to, kaip kas sugeba tą paversti realiais aktyvais, Tie, kurie supranta, jie spekulacijoje uždirbė pinigus, nusiperka kažkokį realų fabrikėlį, Ir jau visi laukia dabar, kuo jis įspręs tą krizį, jis turės realų aktyvą. O visi šitie, visi teoriniai pinigai, jie vienai par kitaip turės... Tai kapitalizmas turės... yra paprasčiausia finansinė piramidė. Šiandien taip. Mhm. Šiandien taip. Na, šiandien taip. Dabar padarysime pertrauką. Audris Antanaitis tęsė Avilio pokalbį ir šiandien mes klausėme, ar pasauliui pavyks įveikti krizę. Į šį klausimą ieškome atsakymo su Avilio svečiu o Avilija Dūsgė, nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Rolandas Paulauskas. Ir Rolandai, prieš galvodami arba ieškodami išeičių, vis dėlto dar vieną dalyką noriu, kad paaiškintum. Paminėjai, kad e, pradėjom kalbą nuo biudžeto, kuris yra mm, minusinis beveik visose Europos šalyse, išskyrus tris. Na, nu, ten trys keturias. Na, tai, sakykime, trys keturias, ten dėl Norvegijos aš neklausiu tavęs, na, tik to nafta, ten žuvis, be, be. super išskirtinės sąlygos, bet Suomija ir Nokia. Olandija. Nokia. Ai, Suomija yra Nokia vis dėlto. Nokia, Taip. miško pramonė popierius, uh mhm. -huh. o Olandija... E, turėkime omeny, kad ten yra užregistruota keletą pasaulinio masto firmų. Kurios daug mokesčių sumoka. Taip, ten, jo, ten yra motininė šalis jų. Mhm. Philips, pavyzdžiui, ten. Mhm. Plus mhm. Olandija tai yra e, jūrų, jūrų transportas. Mazgas, būtent Rotterdamas, tai, tai yra, plus, yra... Plus, pervež, plus e, mhm. oro pervežimai. Mhm. A, tai išskirtinė geografinė padėtis. Ir geografinė, ir istoriškai taip, taip susiklosti. Tada... Gyventojų nedaug, mhm. o firmų užregistruotų su didelėm apyvartom yra. Mhm. Nu, paimkim Libiją, kurią subombardavo, ar ne? Mhm jinai turėdavo biudžeto proficitą, teisingiau užsienio prekybos e, proficitą po keliasdešimt milijardų į metus. Ten 6 milijonai gyventojų ir 40-50 milijardų visada pliusas. Tai nėra ko stebėtis, kad jis ten turėjo nemokamą mokslą, nemokamą gydymą ir daugelį kitų dalykų. Dabar jau nebeturi, bet turėjo. Taip. Tada dar vieną dalyką paaiškink. Nu, vis dėlto, kodėl nesiseka likusiom šalims įveikti to mistinio 3, 3 e, juk, e, procentų biudžeto deficito. Juk atrodo, jeigu norėtų, įveiktų, nes ja, <laughs> taip, būtent trys. E, vis dėlto, ar tikrai niekas negalvoja apie ateitį ir, na, kodėl bent jau nulinio nepadarius? Kas yra? Tai jau dėl apie tai aš ir šneku. Mhm pati demokratinė sistema rinkimų, jinai skatina žadėti ir jeigu yra galimybė lengvai pasiskolinti ir realizuoti savo pažadus. Ir taip metai po metų, viena vyriausybė po kitos, lengvai gaudama pinigus tos orinius ir skolindamas, jinai ir kaupė va šitą skolą. Ir šiandieną ką mes turim? Vokietijos skola 2 trilijonai, Italijos skola 2 trilijonai, Prancūzijos skola virš 2 trilijonų, bet čia yra ne tik valstybių skola, ir gyventojai yra prasiskolinę. Fiziniai asmenys taip pat yra prasiskolinę. Lietuvoje dar, aš jau ne vieną kartą kartuoju, pavyzdžiui, skola tenkanti vienam gyventojui Lietuvoje yra maždaug 10 kartų mažesnė negu Europos vidurkis. Mhm. Kitaip sakant, lietuviai per pastarąjį 20 metų gavo 10 kartų mažiau pinigų skolintų, negu koks nors graikas ten arba, arba italas. Bet tuo džiaugtis neilgai ko gero galėsime. Nu, bet Bet dabar žiūrėk, kas buvo šitos dešimtmečius. Mhm. Jie turėdami šitokius neribotus resursus, kurie laikinai sukuria gražų gyvenimą, jie vilioja žmonės iš mūsų visuomenės. Mhm, Juk iškelkim savo klausimą. Kodėl Lietuvoje mes galim mokėti pensijas ar ten pašalpas tokias, kokias galim, o kokia nors Airija moka žymiai didesnės? Iš ko? Iš ko moka Anglija tas pašalpas, jeigu ten gamybos nebeliko? Anglijos automobilių pramonės nebėra. Mhm. Laivų statyklų nebėra. Anglijos pramonė visa iškelta yra į vakarų, iš tas į Azijos šalis. Tai iš ko tada Anglai gali mokėti tas pašalpas? Vat ir jum yra atsakymas. Anglai turėdami e, rezervinę valiutą, plus dar galėdami patys emituoti pinigus, šiandieną Anglija yra viena iš labiausiai prasiskolinusių šalių pasaulyje. Mhm. Ir štai iš kur, ir gaunasi paradoksas, mes dirbam pagal išgalės. Mūsų skola yra nedidelė palyginus. Ir atkreipkite dėmesį, kad skolos, pasipaimkit skolų, e, skolų žemėlapį pasaulio. Ir ką jūs pamatysit? Mažiausiai prasiskolinusios yra trečio pasaulio šalis, Toliau einam mes, ta visa rytų ir vidurio Europą, o labiausiai prasiskolinusios to šalis, į kurias mes lygiuojamės. Hmm. Bet gal tai nėra taip baisu, nes joms irgi yra kažkas prasiskolinęs gal? Ne. Ne? Yra, ten yra be abejo tarpusavės skolos, bet e, sumarinės skolos e, Ne, ne, ne, aš matyt nemoku paaiškinti. Supranti, ta skola jinai augo dešimtmečiais. Bet visam visos... pasaulyje, bet, bet paminėjai Japoniją ir Indiją, e, e jo... e, Kiniją. Ar galima sakyti, kad tos dvi šalis yra šalis donorės, kurios... Ne, ne, Japonijos, skola, Japonijos skola yra 200 procentų BVP apskritai. <laughs> bet ten yra vienas niuansas. Aha. Japonijos skola beveik visa yra jenomis. Taip. Ir japonai, jeigu norės, jie tų jenų prispausins ir tą skolą likviduos. Ta vadinama vidaus skola, tai yra netokia sunki. Mhm, sunkia. Mhm. Bet kas šiandien yra donoriai? Kinija. O čia šiek tiek apie Japoniją. Va čia paradoksas, kad Japonija, būdama prasiskolinusi iki ausų, sėdėdamas didžiulėje ekonominiai krizėje jau 20 metų, mhm jinai ir toliau perka jungtinių valstijų vertybinius popierius. Ir net kai pas ją žemės drebėjimas buvo, amerikonai tuoj pat sakė, šiukštu. Nedrįskit parduotų popierių mums atgal, nedrįskit. Mhm. Užtat, kad ten stovi jungtinių valstijų karinės bazės, Japonija yra iš esmės okupuota bet, šalis. Bet kažkaip laikosi su savo tą ekonomiką. Tai skola labai didelė perka. Tai. Iš ko, Rolandai? Ir Jap... ar jie leidžia, jie nutenta Japonai, atsiprašau, Japonai tai turi gamybą, audry. Va, tai aš Japonai turi pabrėžtų. gamybą. Taip. Bet dabar pašnekėkim tada mes... E, Kaip ir kinai. Bet. Mes nu, vieną dar dalyką tada e, į, įveskim, vieną mhm. dėmenį į tą krizę. Juk prieš 20-30 metų, kada atsivėrė galimybė perkelt gamybą į Aziją, Mhm. Tai visa ta, ta auksinio milijardo gamyba ir buvo perkelta tenais. O tai davė kokį reiškinį? Šiandien Amerikoje yra tokie patys rajonai kaip Lietuvoje, kur stovi tušti fabrikai. Turbūt daug kas matėt internete Detroito vaizdus, buvusią automobilių sostinę. Ten sunku patikėti, kaip fantastinis filmas, suprantant. Bet tai tokių miestų yra daug tenais. Ir čia ne tik jungtinių valstybių bėda. Kaip dabar atsitiko su šito gamybos perkelimu? Kada tik tais Kinija atsivėrė, vat įsivaizduok, kad mes abudu su tavim gaminam batus. Mhm. Ir tu pirmas nuvažiavai ten į Kiniją, parodėjai drąsos, susitariai ir ten pradėjai gaminti batus. Pagal savo technologiją pamokė tuos kiniečius kaip siūt. Jie dirba už šimtą dolerių, o, o mano darbininkams aš turiu mokėti 2000 dolerių, tarkim, mhm. ne? Taip. Ir tu atveži batus atgal va čia į rinką, vakarų Europos arba valstijų jau žymiai pigiau parduot gali. Žinoma. Aš žiūriu, kas čia darosi. Iš kur čia šitas audrys, supranti, man dabar tokia keulė pakys. verslus. Ach, tu velnė, supranti, ten kur. Aš važiuojugi paskui, ar ne? Be abejo. Tvarkoji, tada kiti važiuoja paskui mus. Ir taip vat metai po metų visi ten ir persikėlė. O ką tai reiškia jungtinėms valstijams ir Europai? Tai reiškia darbo vietų praradimą, Tai reiškia mokesčių praradimą ir taip toliau. Bet tie žmonės tai lieka gyventi čia. Ir mhm. kur juos padėti, Audry? Bet gal tie pinigai iš, grįžta į šalis, tas motininės šalis? Nu, kaip tai Kažkokių grįžti? mokesčių pavydalų. Kažkokių pelno, grįžta. Pelno, pelno, Tvarkoj, bet Audry, tu, bet pirmiausia, darbo vietos tai negrįžta. Darbo vietos negrįžta, sutinku. O tai yra ne tik tais paprastas batsiuvys, tai yra ir įvairios technologijos, tai reiškia ir mhm. inžinieriai ir taip to, jie visi liko be darbo. Tu įsivaizduoji, kokie kiekiai žmonių per mhm. šitos keliasdešimt metų prarado darbus. Tai va tas, kas atsitiko Lietuvoje, dėka to, kad pas mus po revoliucijos e, fabrikai užsidarė. Tai praktiškai vakarų Europai tas pats atsitiko dėl to, kad gamyba buvo iškelta į Kiniją. Mhm. Ir kiek pas mus liko visokių mokslinių bendradarbių ir inžinierių, vadovų, cechų viršininkų liko be darbo. Dabar to žmonės padėtai reikėjo kažkur. Dar viena priežastis, kodėl buvo skolinamasi taip. Nes juos reikėjo išlaikyti, jiems reikėjo mokėti pašalpas, reikėjo sukurti darbo vietas paslaugų sferai arba tokias, kurios negamina jokio resurso, o tik ima dar resursą. Vat, sakykime, toks e, Barozo buvęs, jau dabar ne... Ne, iš tiesų, jis dar dabar yra, čia buzikas pasikeitė. Barozo čia klausau. Reikia sukurti ant darbo vietų to tiek ir tiek Europai. Tai kaip tu ją sukursi, jeigu gamyba yra Kinijui? Tai reiškia, tu gali sukurti kokias darbo vietas? Manikiūrininko, kokio nors... Tokių jau yra viršausų manikiūrininkų jau yra. Mhm. Tu gali taip, taip. sukurti tik tokias, nu, biurokratinės darbo vietas, kurios negamins nieko, kurios vartos ir kad išlaikytas darbo vietas, tu visą laiką turėsi mokėti. Mhm. Iš kur tu gausi pinigų? Toliau tada reiškia grimsti. Tu grimsi į skolą, mhm. o kitaip tie žmonės neturi ką veikti. Be gamybos gražimo, grįžinimo atgal yra neįmanoma kažką padaryti. Nu, aš visada duodu iki įkirumo tą pavyzdį. Gėlės ir Lietuva. Iki sąjūdžio, nežinau, nu pusę Kauno augino gėlės ir iš to turėjo pelną, turėjo darbą ir taip toliau. Šiandieną mes gėlės perkam Olandijai. Todėl? Todėl, kad mums neapsimoka. Todėl, kad Olandai gėlės susiveža iš viso pasaulio, Olandai gamina tai nedaugeliu augina. Jie didžiąją daugumą susiveža iš viso pasaulio. Ir pigiai paskirsto. Ir perskirsto. Tai yra mhm. tik tokia birža mhm. gėlių. Ir be, be, be mechanizmo reguliavimo muitų gėlių Lietuvoje niekada neapsimokės gėlės auginti, nes pas mus klimatas netas. Ta reikia įvertinti. Tai vėl valstybinė politika turėtų... Nu, apie ką tai- ir šneka. Bet tai liečia visą vakarų Europą, šita pati, šitas pats reikalas. Jeigu tu nieko negamini, Ir paprasčiausių dalykų. Kodėl Vokietija laikosi dar? Todėl, kad Vokietija išlaikė gamybos priemonių gamybą. Mhm. Jinai, Vokietijoje Kinijos irgi tas visas e, būtinių prekių laukas yra. Bet vokiečiai dar gamy, gamybos priemonės. O kiniečiai dar šito nesugeba padaryti pilnu Pilna apimtim. Dėl to vokiečiai laikosi. Vokiečių kokybė, ne? Nes kokie kokybė... nors elektriniai pjūklai gali čia nusipirkti mūsų ūkinėse prekėse. Yra kinų ir šalia vokiečių. Čia, šitas, šitas tai ką, šitą, ką tu sakai, galiojo prieš kokį dešimt metų. Dabar jau ne. Dabar jau ne. Kinijoje yra gaminamas visas spektras pagal kokybę. Už kiek nori, už tiek to pagamins. Ir aukštos kokybės, ir žemos kokybės. Juk Kinijoje yra tos pačios technologijos. Ten viso pasaulio, e, visi bošai ten ir visi kiti persikė. išmokti dirbti. Ir jie jau išmoko didžią dalim. Beje, ir kiniečių alga jau šiandieną yra visai kita. Nebe 100 dolerių. Praeitais metais kiniečių vidurkis buvo apie 500 dolerių jau. Mhm. Vidurkis, vidurkis. Taip. Tai panašiai. Bet eikim toliau. Rolandai, kol eisim toliau, dar vieną dalyką tik paaiškink. Vis dėlto sakyt, jau 30 metų, kai keliasi tenai ir, ir čia tuštėja darbo vietų mažėja Europui. Kur kaip tai... Europė dar tiek metų laikosi ir dar sugeba imigrantų krūvą priimti Va. ir juos dar. Eikim ki dar toliau, aš už tad ir sakau. Jie sugeba laikytis tik dėl to, kad skolinosi pinigus, tos orinius pinigus, Taip, kol kas. didindami savo skolų naštą ir skolos aptarnavimo kaštus didindami. Ir užtat ir priejo va šį tarybą jau dabar, kada jau nebeįmanoma. Nebeįmanoma toliau skolintis. Ir užtat visi ir laksto vieni pas kitus dabar svarsti, kągi čia dabar daryti. O problema susideda iš ko? Aš dar vienos nepaminėjau. Pirmiausia, pati e, technologinė pažanga automatizacija, kompiuteriai. Jie atpalaiduoja daugelį žmonių nuo darbo. Tu gali įsivaizduoti, kiek žmonių liko be darbo vien dėl to, kad šiandieną buhalterio arba apskaitininko darbą atlieka kompiuteris. Bet tas buvo jau du keli amžiai, yra, kai traktorius atsirado, kiek, Taip, kiek kas jį... Bet tai nebuvo, atsiprašau, bet vis dar E, kai mes su tavim buvom pradinių klasių moksleiviai, dar fabrikuosi žmonės prie konvejerio dirbo. dirbo taip. o šiandieną tam fabrike gal 2-3 žmonės jau tik tais aptarnauja. Vis. Kur visus kitus padėti? Kur juos padėti? Yra didžiulė problema. Mhm. O mes vietoj to, kad ieškotume, kur to žmonės padėti, dar iškeliam gamybą iš Europos. Atimdami net ir tas darbo vietas, kurios dar galėjo likti, ir tas mes Iškeliam. Maža to reiškia. Mes dar prisikviečiam imigrantų iš kitų šalių. Ir juos maitinam. Ir juos maitinam arba jiems atiduodam paprastus darbus dirbti. Mm, žemė, kodėl kodėl tas vadin... galėjo atsitikti vakarų Europoje? Kodėl šiandieną lietuvis nuvažiavęs į Angliją lengvai randa darbą? Nors Anglijoje bedarbystė 10 procentų. Todėl, kad valo tualetus? Todėl, kad anglai, galėdami gauti neuždirbtus pinigus, jie neina tualetų valyti. Neina. Mm. O kodėl tas galėjo taip atsitikti? Tik dėl to, kad Anglija spausina pinigus. Ir tas negali tęstis amžinai, aš jau pradžioj sakiau, kiekvienas paskaičiuokit, ateina tas momentas, kada fiziškai nebeįmanoma toliau skolintis. Ir užtat krizė šitą jinai turės išsispręsti kažkaip fundamentaliai. Čia dabar laikinai užpils pinigais, prispausins ir taip toliau, bet visa tai yra laikina. Mhm. Reikės mažinti vartojimą neišvengiamai. Bet kaip tu pats sakei, vartojimą mažinsi, mažėja mokesčiai, mažėja gamyba taip, ir visą tai. Nu negalima vartojimą mažinti. O tada, o kaip tu iš ko tu jų didinsi? E, ar galima valstybė... Dar vieną dalyką pradėsiu. Taip. Dar vieną Aha, dalyką gerai. pradėsiu. Mhm. E, iš dalies jie galėjo pratemti dar va, šitą gyvenimą ne pagal kišenę savo, dėl to, kad atsivėrė Tarybų sąjungos rinka, šitą reikia tai vertinti. Tai 20 metų dar laimėjo. Jūs įsivaizduojat, kiek mes iš jų nupirkom padėvėtų automobilių, kelnių. Jie, ir dar perka. Juk jie padėvėtą automobilį turėdavo primokėti, kad jį utilizuotų. Juk tu turėjai sumokėti už tai. O čia jam atsivėrė erdvė ir dar, ir dar jam primokėjo, supranti. Po to jie mums atvežė savo prekes. Po to Kinijos dar rinkai vertinkim ir taip toliau. Vandat, plėtėsi va šitas, bet dabar pasaulyje nebėra rinkų, kurios jau būtų galima įsisavinti. Sako, Rusijos rinka bedugnė yra. yra. Nu, 140 milijonų, kurių čia bedugnė. Na, nu, tai Vienas tai. dalykas, tų rinkų naujų nebėra. Antras dalykas, ir patys jau gudrus tokie kiniečiai. Jie jau skatina savo vartojimą, savo gaminių. Pačios visą politiką <coughs> nukreipta į vidaus vartojimo skatinimą. Jie turi didžiulį sukaupusias atsargas prekybai su jungtinėmis valstybėmis. Ir jie kūrė savo vidinę rinką. Ir kur dabar vat, susiduria didžiuliai interesai pradėjo pasaulis nebepirkt, nebeimti to dolerio, tų rezervinių valiutų. Vat kas vyksta mhm. pastaraisiais mėnesiais? Vyksta susitarimai tarp šalių, kad jie savo tarpusavio atsiskaitimuose vartos jų valiutas. Mhm. Tai tų dviejų šalių valiutas vartos, taip, ne? Taip, taip. Sakykime, mhm. kiniečiai turi mhm. sudarę sutartį su japonais, su... su Jena Juan. Taip, su rusais, su Iranu ir taip toliau. Tai yra didžiuliai kiekiai žmonių. Tai milijardai žmonių. Ir jie atsisako jau dolerio arba ten euro. Toliau visa Latino Amerika eina tuo keliu. Ir jūs dabar įsivaizduokit, prieš kokią problemą stovi jungtinės valstijos. Jeigu jų doleris nebebus pasaulinė valiuta, a, tiesa, reikia žinot, galbūt kažkas ir nežino, kad e, pasaulio prekyba nafta, dujomis, daugeliu kitų dalykų, maždaug nuo 70 metų yra tik tais už dolerius. Mhm. Tu nori nusipirkti naftos, pirmą gauk dolerį. Kad gautum dolerį, tą, kurį jie spausdina iš oro, tu turi realiai kažką jiem parduoti. Mhm. Žiūrėk, kokia sistema sukurta. Amerika tunka. Amerika tunka, tai. Mhm. Naktį, kitas sakant, naktį jis nupežė popieriuką, iš ryto nuėjo ir nupirko iš tavęs tavo batus, kurios tu siuvai, prakaitavai, naktį jis vėl nusipešė, vėl nuėjo, vėl kažką nupirko. Supranat? Ir pasaulis jau šitą pradeda suvokti ir pradeda atsisakyti šito mechanizmo. Mhm. Kai tik šitas mechanizmas su nustos veikti. Jungtinės valstijos turės neišvengiamai savo gyvenimo lygį leisti gerokai žemyn, gerokai žemyn. Ir užtad yra fundamentalus interesų konfliktas. Ir jungtinės valstijos užtat yra po visą pasaulį šiandieną laksto, tai čia Sirija, e, puola tai Iraną, čia dabar smaugia, tai Libija bombarduoja ir visai, nes jiem reikia priverst imt pasaulį tos dolerius. Mhm. Nes jeigu pasaulis dolerio neims, jungtinių valstijų nėra. Taip. Tautam pavydalė, kokį mes jį žinom. Mhm. Europos Sąjunga šiandien irgi tas galioja, bet jinai yra tokia šiek tiek jau antrinis. Nes... E, bet su eurų gal nevyksta va, tokie dalykai? Tokie patys. Lygiai tokie tas, patys. Lygiai tas pat. Mhm. Kur buvo skirtumas tarp politikos valstijos ir Europai? Jungtinės valstijos iš karto pradėjo spausinti pinigus, kiek tik reikia, tiek užkiša. Ir kaip paaiškėjo, netgi 16 trilijoną metavo slapta nuo kongresų. Išdalino mhm. veltui tiesiog, suprant. Bet net oficialiam lygyje e, yra nemažai išdalinę. Čia gali kilti klausimas žmonėm, kodėl infliacijos nėra. Mhm. Taip, kodėl? Iš vienos, iš vienos pusės infliacija yra, Na, jinai yra. Žinau, koks doleris buvo. Brangsta 50... maisto produktai. Taip, taip, taip. Brangsta auksas. Bet, bet jinai na, kažkokia natūrali. Tokia nu, ką reiškia natūrali? Kodėl nu, natūrali? Ten, e, Pirm kitko, auksas pabrangęs, jeigu perskaičiuosi aukso kainą šiandieninai pagal perkamąją dolerio galę, paaiškės, kad auksas niekiek nepabrango. Už tą, už tą dolerį, kiek gali šiandieną, už kiek unciją aukso gali nupirkti. Ir kiek šiandieną kitų prekių. Permesk tą 30 metų atgal ir tu pamatysi, kad bus beveik tas pats santykis. Tai auksas kainuoja taip pat, bet, bet gali nusipirkti mažiau kitų prekių už dolerį. Ne, nu kaip, be formaliai žiūrint auksas labai pabrango. Mhm. Bet už tą kiekį dolerių prieš 30 metų kitų prekių oh. tiek pat nupirksi. Reiškia, jeigu be tai yra... dolerio už auksą pirktum kitas prekes, taip, taip, taip pat gali nusipirkti. Taip, juk, taip sakant, tai yra infliacijos atspindys. Bet e, infliacijos nėra dar dėl to, kad didžioji dalis tų pinigų lieka va to finansinio kapitalizmo rėmose. Jis nepatenka į būtinę rinką. Tai yra du tokie kontūrai visiškai. Panašiai kaip prie tarybų valdžios buvo valiutas atsiskaitomosios sąskaitos, kurios funkcionavo tarp gamyklų, ir buvo būtinė rinka, kur mes su tavim pirkdavom ledus. Mhm. Jos buvo nesusisiekiančios. Ir kai Gorbačiovo laikais jūs susisiekė, va tada infliacija ir nušlavė viską, nes iš tų sąskaitinių pinigų plūstelio pinigai į būtinę rinką. Ir nušlavė vis iš karto kainos pakilo iki debesų. Tai dabar visi laukia pasaulyje, kada vat atsitiks panašus procesas su ta e, finansiniai šitojam šitam rate esantys pinigai, kada plūstels į tą būtinę rinką, bus baisiai infliacija. Nes... Tai dabar valstybinė politika, kokia įmanoma, nes mums liko, sakykime, penkios minutės tik tai šiam pokalbiu, dėl to man rūpi, na, kažkoks receptas ir ką valstybė gali padaryti. Nes Dabar jeigu, apie kurią valstybę mes kalbam? E, apskritai, sakykime, Europos Sąjunga, kurios dalimi mes esame ir nepaprastai priklausomi dabar. Ne? O, ir kuo toliau, tuo labiau. Tai toliau. Vengrijos pavyzdys čia labai gražiai rodo. Taip, bet Orlandai mums norisi išvengti blogiausio savo. Be Europos Aš visada sakau vieną labai optimistinę mintį e, lietuviams ir kitiems rytų europiečiams. Mhm. Mūsų skola, kaip minėjau, vienam gyventojui yra dešimt kart mažesnė. Mhm. Ir jeigu visi mes pradėsim gyventi pagal išgalės, O mano supratimu, aš nesugalvoju, kaip galima be, be galo gyventi skolintais pinigais. E, gyventi pagal išgalės reiškia nulinis biudžetas. Ta prasme, taip, ne minusinis. Taip, taip, taip, mhm. nulinis. Tai yra pagrindinis reikalavimas. Nustu bent jau... Vala, vala, aš, aš, ką aš noriu pasakyti? Ką aš noriu pasakyti šito pavyzdžio, kad mes dešimt kartų mažiau prasiskolinę. Jeigu e, gyvenimas privers visus gyventi pagal išgalės, mhm tai jų gyvenimo lygis vakaruose kris žymiai labiau negu Lietuvoje, nes pas mus skola yra nedidelė ir mes, mums net ir neduoda labai daug iš skolos gyventi. Tai jie ulevojo, o mes tai taupiam. Ir jeigu visi pradėsim gyventi normaliai, duodu pavyzdį su žemdirbiais. Vat išmoka vienam hektarui lietuviams iš Europos Sąjungos ir kokiam nors prancūzui skiriasi kelis kartus. Taip. Tai jeigu nei mums, nei prancūzui Nebus jokių išmokų. Tai prancūzų ir jėsta. Tai mums bus palyginus geriau negu prancūzų. Palyginus geriau. Va. Ir dar vienas dalykas, Rolandai, mes pusiau pagal išgalės ir gyvename. Apie tai aš ir šneku. Mes litų tai nespausinam iš oro. Taip. Nu, šiek tiek spausdinama, kubilius 200 <laughs> milijonų. ja, ja, bet aš turėjau omeny mastai kitokie. Taip, taip, taip, mastai kitokie. Bet dabar... Taip, kad yra, mes neturim bijoti to mm. gyvenimo pagal išgalės, mm. bet kitas Kitas dalykas, mes turim gražinti gamybą į Lietuvą paprastų prekių. Kaip, kaip tai dabar įmanoma padaryti? Nes dėl vieno dalyko sutarėm, kad nulinis biudžetas, bent jau, bent jau. Taip. O kaip gražinti? Mokesčių pavydalų, mokesčių lengvatų, ta prasme, duodant. Ar... Mes vieni šito nepadarysim. Čia turi būti sprendimas visos Europos Sąjungos. Tai nes turi mums... Europos Sąjungą gražinti gamybą. Taip, nu taip. to pačiu ir pas mus. Nu, taip, nes, nu, taip. kaip kitaip, tu turi uždėti arba akcizus mhm. kinietiškom prekiam, arba muitus uždėti Tu turi reguliuoti, tai tik valstybė tai, gali padaryti. Tai, tik valstybė, dėl to ir Nes klausiu. jeigu, nu, nu, jeigu aš sakau, nu, paprastus dalykus, muilo mes nebeverdam. Mes kalbam, svaikstam ir jūsų radijų dažnai žmonės apie aukštas technologijas. Ten. Viskas tvarko, jūs darykit tas aukštas technologijas. Bet toj srity tai bus užimta labai nedaug žmonių. Be abejo. O dauguma žmonių tai jie ir nepajėgus dirbti kitų darbų kaip tik paprastus. Mhm. Juk tai nereikia galvoti, kad visi gali būti išradėjais. O kur dėti tos kitus visus žmonės? Kas virs muilą, labai tai, gerai čia apie tai. tą. Tai ir duokim tiem žmonėm teisę pa, da, tai gaminti paprastus dalykus, auginti gėlės, ten, nežinau, virt muilą, šluotas ryšti. Pap, nu, paprastus dalykus daryti ir parduoti. Turi, bet, tu sakai, bet tai gal reikia duoti galimybę. Ekonominę galimybę, nu, tai- prioritetus tai, tam tikrus, lengvatas. Ir pirmiausia, ta, nu, vėlgi, sasvinys, paprastas svinys, kurį Kaune kažkada gamindavo popieriaus fabrike, fabrikas. šiandien no. Nu. atvežamas iš Indonezijos. Iš Indonezijos, ant kitoj pusėje parašyta, pagaminta Indonezijoje. Mhm. Audry, nu tai ko mes tada norim? Jeigu mes va tokių dalykų nebegaminam, svaikstam apie aukštas technologijas, čia Kubilių žiaugiasi, kad atvažiavo čia šitas į tą blizgantį pastatą. Barklajus. Barklajus, brandai. Nu, bet tengi apgaulė, jis dar primoka tam Barklajui pasirodo, jis įsipareigojo ten kažkiek milijonų kasmet sumokės. Bet tai yra visiškas tokio, nu, kaip, indi... kaip indienas už tos stiklinius karoliukas atidodavo savo auksą, vien tik nesusigaudinamas kas yra. Vat ir Friklio pavyzdys puikiai rodo. Atvažiavo kaip pas trečio šalies žmonės. Nugręš Viską, ką gali ir ko negali taip pat. Ir mes irgi sėdim, net komisijos eime negalim sudaryti. Tai yra visiškas bejėgiškumas, supranti? Mm -hmm. Tai, tai, tai tikėtis, kad nors, mm -hmm. vat, einant tokiu keliu, kaip mes einam, kad Lietuvoje kas nors pasikeistų, yra neįmanoma. Rezumė, vadinasi, turim turėti rimtą valstybinę politiką. Suprast, ir pirmiausia, realiai žiūrėti į pasaulį, mm -hmm. o nesvaigti. Va. Gerai, Rolandai, tai vad mes ir pabandėme, dėl to mes su tavimi ir susitinkam laikas nuo laiko, kad pasižiūrėtume į pasaulį kitokiomis akimis ir labai nuoširdžiai. Ačiū tau. Ir iki Dėkui pasimatymo. Visiems. Ir primenu, kad Avilyje Dūzgė nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Rolandas Paulauskas, laidos autoris ir vedėjas Audrys Antanaitis. Likite sveiki, mėlyje, iki kito avį.